radiyo isanganiro iha wese akurikira amakuru yashikirijwe Burindwi kugira atange icyiyumviro ciwe ku makuru amwamwe yamushitse ku nyota gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije munsi wa gatanu nk'aya mango igihe cy'isaha y'iminota mirongo itatu turashikiriza ikiganiro bw'inshushikirije kuri radiyo isanganiro rero ikaze nigwanye mwebwe mwese bakunze baradiyo isanganiro kuri uyu munsi tukabaha akanya kugira ngo mu gihe mushikirije ku makuru twagiye turabashikiriza ngaha kuri radiyo isanganiro muri ino ndwi turiko turarangiza tukabasaba gushikiriza ibyiyumviro byanyu mu rupfasoni no mu bwitonzi ntangere ku makuru twagiye turabashikiriza ayo makuru tukaba twabashikirije nayo ni menshi cyane ariko tukaza kubasubiramwo amwamwe muri ayo Leonidas Kirombo niwe muri kumwe kuri mikro nawe mu buhinga bw’ibyuma akaba ari Albert Nduwayo Isanganiro Isanganiro Iradi yiduhuza rero tudatevye amwe muri ayo makuru twabashikirije akaba araya akurikira muri ino ndwi turiko turasozera umugwi ujejwe gutunganya amatora seni waratangaje ibiharuro by'ifatakibanza bivuye mu matora yo kwemeza cyangwa guhakana ibwirizwa shingiro yabaye ku wa cumi n'indwi rusama Pierre Claver ndayicariye arongoye umugwi seni akaba yamenyesheje ko ego yatowe ku majwi mirongo irindwi n'atatu n'uduce mirongo ibiri na dutandatu ku ijana oya nayo igatogwa ku bice cumi n'icyenda n'uduce mirongo itatu na tune ku ijana inyuma yo gutangaza ibyavuye muri ayo matora y'ibwirizwa shingiro rero abayagiyemo ntibabyakiriye kumwe urunani amizero y'abarundi rwamenyesheje ko rutemera ibyavuye mu matora bakavuga ko yaranzwe n'utunenge twinshi ntibagarukiye aho urwo runani rwarituye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro rusaba iyo sentare gutemeza ibyavuye muri ayo matora yo kwemeza cyangwa guhakana iminyanyuro y'ibwirizwa shingiro Pierre Celestin Ndikumana arongoye umugwi w'abashingamateka bo mu runani amizero y'abarundi akizera ko bazotunganirizwa yamara mu mugambwe utari uri ku butegetsi nako CNDD-FDD siko babibona bo bagashima ibyavuye mu matora y'ibwirizwa shingiro umunyamabanga mukuru w'uyo mugambwe Evariste Ndayishimiye akemeza akemeza aremeza nako arakeza abarundi kuba bemeje ibwirizwa shingiro kubwiwe itogwa ry'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye ngo ni intambwe abarundi berekanye mu bijanye na demokrasi muri ino ndwi kandi twarababwiye ko intumwa y'umunyamabanga mukuru wa oni michel kafando asaba ko ibiganiro bihuza abarundi byosubira gutangura reka n'ishyirahamwe gishinze kurwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta eh, risaba umuhuza mu biganiro by'abarundi gutuma ko ibindi biganiro bibera hanze y'igihugu icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomede Nzeyimana akavuga ko leta itanga ibiganiro ariko ko ishigikiye ibibera hagati mu gihugu naho mu bijyanye n'indero twaba twarababwiye ko ikibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kuja mu gice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye Eh, ahure atanga uburenganzira bwo kujya mu gice cya kabiri cy'amashuri nshingiro kizokogwa kuva ku wa gatanu ku itariki ya gatanu gushaka kuyandwi ruheshi kikazokogwa n'abarenga ibihumbi mirongo icenda n'icenda rero amakuru twabashikirije ni menshi muri ino ndwi ntitwadodangura ngo tuyamare rero nk'uko musanzwe bimenyereye kano kanya nako tubakubwira mushikirize kuri aya n'ayandi twagiye turabashikiriza ibyiyumviro byanyu tukabyakiriza yompi mu rupfasoni ntangere tukabasaba namwe kubishikiriza nyine muri urwo rupfasoni telefone zacu zamazuguruye nazo zikaba ari izi Kuri mikro tubabwiye ko turi kumwe na akabariro Ndasa Kirombo muhinga bw'ivyuma kabari Arubere Nduwayo rero turabahaye ikaze tubibutse ko ikiganiro ari girico ushikirije mukurikirana kuri radio isanganiro misi yose ku munsi wa gatanu gihe cy'isaha imwe n'igice z'ijoro ari tukabasaba rero ngo nayivuze gushikiriza ivyiyumviro vyanyu muri burfasone ntangere kaka telefone ntigashoboye ntigashoboye kumukundira neza ariko nibaza ko mushiramwo amayinite cyangwa amamwe mukaba kugira ngo mushobore gushikiriza icyumviro cyanyu umunywanyi ku murongo wa alo nawe nyine akatelefone ntikamukundiye mugerageze ntimuze murabipa kuko ntiduhava tuba telefona ahubwo mushaka amayinite kugira ngo dushobore kuvuga twumvikana ah, umunywanyi ku murongo alo alo amahoro amahoro wewe wuguruye ikiganiro gicishije cy'uyu munsi waba urinde uduhamagaye urihe oya nawe nyina telefone kamukundiye mugarageze mushe mutwinite kugira ngo iciyumviro cyanyu kize tucumve hama gifashe kubaka igihugu nawe we ahuri umve wumve uti ndahinda ndafite undi munywanyi ku murongo haro haro amahoro amahoro mwe mutwakuye muri bande muri he ase ndi Joashe mucankuzo Joashe mucankuzo eh amahera basha hamwe usigabangazi mu rusigabangazi mu gisagara Ego icyumviro cawe. Gishushikirije. Icyumviro. Aha. Nuko aya matora bateze kudushikiriza ibyavuyemwo urumva ntitwabyizeye neza ntimwabyizeye neza ego kubera byatwaye igihe kinini none hari icyo byonona ku bwawe ngira eh, tubwire tubwire wowe kubwabona icyo wagipfa n'icyahe kubera nyine aya misere y'abarundi kugira harabaye nk'amanya alo oya agatelefone kamukundiye mugabo tumvise iciyumviro cagira ati amatora ibyavuye mu matora babishikijwe batevye gutyo bikabatera amakenga ati rero yakibanda ya mugabo agatelefone kamukundiye undi munywanyi ku murongo alo alo alo ego mu makuru twashikirije wewe niho wumviriza honyene yego ayandi maradiyo yose nakivuga alo alo Aga agatelefone karagira ati ahaherereye amaradiyo ntayumviza atemiza isanganiro yonyine niyo yumvikana undi munywanyi ku murongo haro eh haro amahoro eh na mahoro wewe utwakuyurinde reka ndagutumirire ku munsi wa mbere mu kiganiro iwanyu havugwa make niho ngo tukwakira neza ego akaba yari havyarimana twakora ari bujumbura akaba ari umunyamutaho dufise ubundi munywanyi ku murongo alo alo amahoro akaradiyo kigizeyo kuko ntituheza ngo twumvikane neza muri bande ni Nestor Nestor mu rutana Igitanga n'amahoro turashima uhoraho mhm. rero nashaka kuvuga kuri izo z'amatora yego cyane mu by'ukuri ntabavuga ngo amatora ntiyagenze neza aho uherereye aho mperereye yego cyane kubera ko narabonye abamandateri bo mu mideri y'abarundi barayakurikiranye gushika mbere arangire baraza guharura ibiharuro barabibona yego numva rero ndiko ndumva hirya no hino bariko baravuga ngo ngo amatora ntiyagenze neza ah. ibintu bitangaje cyane naho nyine yuko bishobora kuba byaragenze neza ahubwo igikuru gusa mhm. ni uko bazi ko haborana babiri hagatsinda umwe bogerageza bagashyiraho intahe ishyitse nesitori wowe ukagira uti amatora yagenze neza kubera amandatere b'imigambwe niho bari bari niho bari bari barabikurikiranye no guharura baraharura barabona ingene bigenze abamanatere b'imigambwe yego eh, cyane cyane nabonye abo muri minisitiri y'abarundi n'abo muri sende defitete hari abandi wabonye bari bacungereye amatora oya mu by'ukuri ntakikuje nta bandi abo nabonye bari abo nyene yego cyane bari bangahe kuri biro de vote imwe imwe nko kuri biro de vote ya mbere aho jewe mbona natoreye yari uwo muri metero y'abarundi n'uwo muri sende defidete babiri abasigaye bari bajya ba mambere ba pilote forte abari abakozi ba seni yego none abo babiri barashobora gucungera byose bakabona ko biko biragenda neza ari babiri gusa eh none bicaye imbere ntibabikurikiranira hafi gayeme ntibabibona iryo atangazamakuru ryanyu ribatwara senise yego byasubiye ku ibijya abantu byafatiye isanganiro yuko bari bagabije bisubiye ko isanganiro n'ayandi maradiyo n'ibindi bimenyesha amakuru eh, yego kuba twari twagize ubwoba abafanzi b'amaradiyo atandukanye yuko bagomba kuyugara mugoro mva kubera babuciye bayitubwira wumva umwe agatima ni keza kuri twebwe ubwoba bwari bufatiye kuki ku maradiyo yuko bari bayagabije yuko bagomba gusubira kuyugara inkurikizi zari kubizahe nari kuba kwitogwa nta biganiro twasubira gushyikiriza nta mugo twabisubira kumviriza nta biganiro bitandukanye bumviriza mhm. bikorwa bene gihugu urumva mugo ubunya turabishima nta camira ego Pierre nagoma gutesha umwanya amatora yaragenze neza ahubwo bagomba kudusamaza ariko rero jene agenda gusabe cyane cyane uvuga aho ibyo wabonye aho wari uri aho ntari ndi hose aho nagerageje guca ku mabiro arenga atandatu nabonye abo yarungitse bariho aho batari naho ntabo yarungitse kuko alo alo yaciye agenda ikiganiro nigira icyo ushikirije kuri radiyo isanganiro twabakira kugira ngo icyo mushikirije ku makuru twabashikirije muri ino ndwi tuba turasozera ngaha kuri radiyo isanganiro imirongo murayimenyereye iruguruye yose kugira ngo turi ngaha ku bwanyu umundi munywanyi ku murongo haro haro haro banze uzimye radiyo ko ntitwumvikana neza allo allo allo ah, agatelefone ni kamukundi nabonye ngira ngo aratebagaruke kuko mugatumise ko yashaka kugira icyo ashigije ku biganiro bariko baravuga ubundi mubanyi ku murongo Halo? Halo? Amahoro? Nendi Fransuwa Muruhigi. Fransuwa Muruhiga mahera he. Utaka. E, muriza. E, eh, kulicho, chama tora yivgizwa shingiro. Aha.、Uh -huh. by'aho nari imperereye cyagenze neza wewe ndagushimye ko uvuze uti aho nari imperereye eh. ni kuvuga abanywanyi batonze guhera isaha cumi n'imwe mm. gushyika saa kumi agatelefoni kamukundiye francois muruyigi ati amatora yagenze neza aho yari aherereye imuriza mu ntara muri komine butaganzwa ikiganiro n'igice ushikije kuri radiyo isangano tukaba tugeze ku gihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itanu n'umunani turabandanya twakira abanywanyi umunywanyi ku murongo wa ro ni jerome jerome utwakuriye Haru haro Jerome avuze izina gusa ibikurikirana ntabyo tuzi sinzi ngira ngo ahavagaruka aragaruka agatelefone kamukundiye ikiganiro n'igira icushikije kuri radio isanganiro tukaba tugeze bwiye cisaha iminota 59 turabandaya tubakira amatelefone yacu ashika atandatu aruguruye umunywanyi ku murongo alo Allo Amahoro Eh je no muri Kinyinya Musumba Caravelle Kinyinya Musumba mu Ruyigi eh. duga ku ijambo niyo ndaguma kuvuga sabwe sabwe kuri ibyo by'amatora none nk'uwo mutamagwasa sabwe tubona ariko aravuga yuko amatora yagenze nabi mm. tubona mu burundi yuko ibyaho bigoye kabisa none turoronka amahoro ryari kugira ngo umuntu arye ryame karave amahoro ararondegwa yego nanjye nibyo mvuga n'abanyepolitike ko badahuza Eh, urumva si umunyepolitike umwe canke babiri n'abanyepolitike muri rusange bivuze ko badahuza mugabo ngo baritse guhuza ibyiyumviro gusa eh. nkuko rero ndabivuga amahoro ararondegwa kandi ararondegwa na twese none kubera kuva kera hari intambara none birogenda gute kugira ngo uburundi burema bube uburundi bwiza urumva niko ndakunda kubwira ko amahoro arondegwa ku munsi ku munsi ntawe yarondera umunsi umwe naho kutumvikana ku banyepolitike byama byabaye si mu Burundi mugabo hashigihe si mu Burundi gusa mugabo hashigihe bagahuza kandi bakashika ku kintu gikomeye sawa ivyo navyo byo kuvuga yuko amatora yagenze nabi je aho ndari imperereye kabisa ndabona yagenze neza aho aho akaba ari karaveri mu kinyinya muri mu ntara y'uruyigi avuga ati aho yari amatora yari meza ati kandi biragoye ko abanyepolitiki batariko barumvikana gutyo bigatuma amahoro ataboneka wundi munywanyi ku murongo alo alo amahoro abaye mwiriwe mwiriwe neza ni impore yego muri bande nitwa Eric Nduwayo kumubira muri Butete Eric Nduwayo hehe Ibutezi kumubira muri mu ruyigi n'amahoro ibutezi. Yego. Mhm, ngecho ushikije ku makuru twage turabashiriza muri nondwe ngaha turiko turasozera ngaha kuri radio isanganiro. Eh, nagomba kuvuga cyane cyane ku bijanye n'amatora. Aha. Ubikandwe mutama kwa yoshima kuko yego ariko muri make wisanzwe mhm. hama haburana babiri hama agatsinda umwe ico ndacemera cyane ko byagenze gutyo numva umengo yoshima hama akabananya kwigisha abanywanyi biwe nkuko bisanzwe kugira ngo mhm. hanyuma abe arivyo asaba ko byohinduka uretse n'uyo uvuze alo uretse n'uwo uvuze n'uwundi yoba avuga ati ntiyabibonye neza avuze utunenge yabonyemwo gayo wagize amakosa mato yende eh, munezero emanuweli emanuweli munezero yego akaradiyo urumva wewe wa mu kanya kaduciriyemo Eh, cyane rwose ubwo nagabanijwe sawa eh, gice ushikirije rero ku makuru tubashikirije kuri radiyo isanganiro ni kuri icyo nuvuga uvuga ko amatora yagenze neza we wari hehe ku munsi w'amatora jerome gira icyo ushikirije rero mbona yuko amatora yoba yagenze nabi amatora yoba yaragenze nabi yego iki sabwe umuntu yagenda kwiyamamaza ugasanga abanywanyi biwe barabafata bamwe bamwe bakajya no mu mbega ni kubera iki yacambonera kuri bafashe ibyo mu bwacyo ah. ibyo muba barabumviye jerome ah. wewe ku bwawe ntiyagenze neza kubera hariho bamwe bafatwa bagafungwa mugabo abandi ntibafatwa arakoze cyane Jerome ngira ngo agatelefone gace gacika mugaye iciyumviro twacumvise ati amatora kugiyo ntiyagenze neza kuko hariho abafatwa bagafungwa mugabo ati bamwe abandi nk'imbonera kure ntibafatwa undi munywanyi ku murongo haro amahoro murakomeye muri bande mutwakuye sabwe inde Frederico mu gitanga Frederico mu gitanga aha duga kwijamba mu ncamake amatora yabaye umugabo utudenge ntitwabuze yego cyane reka none tuba twiteze ko utu tunenge twabaye two gutorwa federico yamaze kugenda yashikira iciyumviro ngira ngo tunite twari dukeya ati mbega amakosa mu ko yabaye umuntu yo kwizera ko azokosorwa azokosorwa ryari urumva ni ikibazo ciwe ati yarakeneye kubona ayo makosa yakosowe rero iganiro n'igihe cyushikirije undi munywanyi ku murongo wa ro amahoro Eh, kuko turi muri demokarasi kirazira gufunga bamwe abandi bakitegera okay we ku bwawe umuntu agira ati ntibyagenze neza niba murekeye abandanye avuga arabe kuntu byogenda neza amakosa amakosa yokozogwa yego kugira ngo amasenga urakoze cyane ijoro ryiza ngaho ibugarama haba mu butunzi haba mu by'indero haba mu bya politiki haba mu by'ibidukikije haba mu mibano eka mbere no mu mutekano rero mubashobora gushikiriza kuri ibyo bisata byose mukavuga icyo mwebwe mushikiriza dushobora kuba twashikirije ku buryo mutabyifuza mugira muti ntitwabashikirije neza neza aya makuru atomoye oya yihenze gatoyi kuko nawe yabivugiye kuri radiyo isanganiro kandi nayo iri kwivugira mu burundi ego ako yakihenze ko yakihenze ko ngira ngo ni hanyuma ikindi nacyo ni ku nama mpuzamakungu yabaye ego yabone ego kuri uburundi mhm. uko biri kose imana irabutse mm. iyo wumva imana ntiyaturemye ngo tuba bo gupfa yego kuko umuntu umubesha uno munsi mhm. ejo dusubira kumuhera utera abanyepolitike barabe naho bariko baravuga eh, binabiriya bati ha umunsi umwe ho eh. bizogaragara urumva reka bimwe babivuge bije mu ngiro ehe ibitagiye mu ngiro nabyo bazogaruke badusigurira intambamye bahuye natwe wewe usanzwe uvuga ubutumwa bw'Imana eh wewe rero uti mubandanye muja ku mbavi gihe cy'isaha zibiri n'iminota cumi n'ine kuri radiyo isanganiro umunywanyi ku murongo haro amahoro sabwe haro ah, ubu ndi ko ndakumva buhoro buhoro inde urumva sindakumva neza ngira ngo ni telefone idafata neza ndumva amajambo amwe amwe mwayandi sindayafata murakoze mm, ubundi munywanyi ku murongo alo amahoro agatelefone ah, ntikamukundire ngira ngo alo amahoro muremure twakuye muri bande mu buhinga bw'izima barambwira yuko nk'uko bavuga ko hari muri demokarasi rero umuntu yo kwigenga umuntu atoyoboya cyangwa akaba ari igihe gutoya nibaza yuko ari uburenganzira bwiwe yego cyane ni ukuvuga rero batabe neza tajyanye kugira nabi umuntu ni uko nawe mu mwanya ushobora kugirirwa nabi rero ibyo wabonye ni bibi kabisa kubona umuntu nk'uwo wabonye bariko baramubura gusa kora shingiro turumva inkungu kuritora no kutaritora birashoboka ku bantu bose babyiyumvamo jewe nibaze ko ngira ngo benshi babyumva uko naje noba ndabyumva uko neza cyane nimba nta kindi ufise ushikiriza ku makuru twashikirije nka muri ndwi sinzi to ikindi ehe kuri ibyo biravuga yuko umuntu yoba ari yashobora kugira ingorane n'ubundi yuko mu Burundi umuntu akwiye kwitera bafite ashimye ku mutima hanyuma noneho ngo umuntu ngo bari baramukorera ku kintu cyose yego kugira ngo navuga ko ugarutse kuri cya ciyumviro cya mbere uti umuntu nawe yabatoye ego canka agatora oya ntibamumuragize ntibamwiruke ko ati ni uburenganzira bwiwe urakoze cyane yego ijoro ryiza aho uherereye ijoro ryiza sawa mhm. ngira ngo ntibiriko biragenda neza mu birere canke ngira ngo ni telefone itameze neza alo namahoro urinde jerome jerome duga ku ijambo reka nshimire mhm. aho ibi hano bakuyemo bya sanganiro nagomba mvugana na barongoye yose makuru bagera baragira ubwigenge bw'umunyagihugu kubera kugira tudacurumbiriza amakuru yego kubera ubwigenge bw'umunyagihugu sinumva yuko bukingiwe cyane bukingiwe gute abantu bagira guma yugaza Eh, akaba ari jerome icyo bati kubona nk'iradiyo nk'isanganiro n'ayandi barahawe icyo bita mizangade canke gugabisha canke gasopo ati bituma babura amakuru undi munywanyi ku murongo waro yamaze kugenda ati uwo jerome ati kubona ibimenyesha byarahawe gasopo canke mizangade muri migwi ati ibyo si byiza ko birazaza bigafasha bigatuma iminyamakuru bitigenga gutyo n'abanyagihugu ntiheze bangana nk'amakuru mu gihe bayashatse ubundi munyuranye ku murongo waro mahoro amahoro ah, yego turashima imana uko bimeze kose mwebwe bande umuntu atazinye kubivuga izina ndazi kirombo ariko ariko izina ryawe kubera ko utorivuga eh, ah, ni uburenganzira bw'ibanze mera uwo muntu ariko arifatareza mu byuma uyu ariko araduza ibiganza akuramutse yitwa Albert Nduwayo arashoboye arashoboye arashoboye kabisa afise uburambe muri ivyo yego umuntu ari bujumbura adashinzwe kwivuga izina ah, ntaco iciyumviro cawe yego jewe nagomba guhera ibiganiro numvise ambari kasonga no kamenya aha ah, buracabwa cyane ayandi y'amagara y'abantu yari yabaye umenga kuwa kabiri eh, mu makuru twabashikirije eee icyagabisa ko vyaraye yavuye urumva dushimira imana mugana muze muraraha muze nibaze kubagabisha nivyo nagomba kuvuga ariko nyine turi ngaha kugira ngo dukore twisunze ubuhinga yego mugara kabaye nagutiriyemwo sabwe sabwe muza muragerageza ujya mudegite wanyu bakaza bavugana kijya kigo jeje nyine byo kumenyesha amakuru ambari yose ni sinzi ko nabivuze ko mu buza urakoze cyane urakoze turabishimye cyane kubera amakuru bayadushikije neza kandi bikaba byagenze neza wewe urashimira abamenyesha amakuru eh, uyu baduhamagara ari mu kanyosha ati arashima igikorwa cy'abamenyesha amakuru babamenyesheje ukuntu amatora ariko aragenda undi munywanyi ku murongo haro haro haro haro ni amahoro twaturutse gutora bikagenda neza vuga cyane we ngihantu urafungura aya masaha ukomeye ngo ingufu si nyinshi tuza akajuru gatoya gutora bikagenda neza mu gatondo hakiri kare abantu bakadushyira ku mirongo neza turashimira ah. radiyo y'isanganiro ingene yagiye atumenyesha ingene ibintu bihagaze ifatikanije n'ayandi maradiyo rero turabakengurukiye cyane urakoze cyane nawe ijoro ryiza mu minota idashika itatu tuba duhejeje ikiganiro cacu gicushikirije ah, kuri radiyo isanganiro ariko turashobora kwakira umwe canke babiri turafite umunywanyi ku murongo alo alo amahoro alo oya kuko hari ibintu byabaye by'amanyanga kuko nk'abo muri mizero y'abarundi bagiye bacinyiza bagiye nko mu ntuze bahohote bagiye barahohoterwa none ko mutagiye murabishikirije Wakaba yari reveriyano ariko avuga ko wewe kubwiwe abona ko amatora atagenze neza aho yari aherereye mu kamenge turashobora kwakira umunywanyi wa nyuma duhereza ikiganiro dushimire na Albert Nduwayo nuri karamufasha mu buhinga bw'ivyuma hariya anaje ndasi kirombo mwari kumwe kuri mikro ndabakengurikuye mwese ndabifuriza kugira ijoro ryiza mubandanye mukurikira